Book 2 Samzareuloshi Samzareuloshi Shen akhali samzareulo gaqvs Shen akhali samzareulo gaqvs Risi momzadeba ginda dges Risi momzadeba ginda dges ელექტროღუმელზე ამზადებ თუ გაზზე? ელექტროღუმელზე ამზადებ თუ გაზზე? დავჭრა ხახვი? დავჭრა ხახვი? გავთალო კარტოფილი? გავთალო კარტოფილი? გავრეცხო სალათა? გავრეცხო სალათა? სად არის ჭიქები? სად არის ჭიქები? სად არის ჭურჭელი? სად არის ჭურჭელი? სად არის დანაჩანგალი? სად არის დანაჩანგალი? გააქვს კონსერვის გასახსნელი? გააქვს კონსერვის გასახსნელი? გააქვს ბოთლის გასახსნელი? გააქვს ბოთლის გასახსნელი? გააქვს საწობის ხрахნი? გააქვს საწობის ხрахნი? სუპს ამ ქვაბში ამზადებ? სუპს ამ ქვაბში ამზადებ თევს ამ ტაფაზე წვავ თევს ამ ტაფაზე წვავ ბოსტნეულს ამ მაყალზე წვავ ბოსტნეულს ამ მაყალზე წვავ მე სუფრას ვშლი მე სუფრას ვშლი აქ არის დანები ჩანგლები და ყოვზები აქ არის დანები ჩანგლები და კოვზები. აქ არის ჭიქები, თეფშები და ხელსახოცები. აქ არის ჭიქები, თეფშები და ხელსახოცები.